сенсу, перехрестя шляхів, на якому треба спинитись і подумати. А ті абстракції спонукають до думок. Турбалон обтер з обличчя неіснуючу павутину. З вами ніколи такого не було, ніби ви йдете не тією дорогою. Булат мовчав. Десь аж коло дверей клепали залізо механіки а за столом утворилося галасливе картярське каре. Хвороба виснажила тлінне тіло норвежця, але навернула до роздумів про сенс життя. Видно, ці роздуми далися йому дуже нелегко. Він щось шукав трагічно і з надсадою, з надривом духовних сув'язей і сухожиль, шукав уперто і нічого не знаходив. Жак Антуан, наскільки Булат устиг його зрозуміти, теж належав до категорії шукачів, але веселих і оптимістичних. Турбалон удруге обібрав з обличчя павутину і сказав: Колись я потрапив до лікарні, то було біля фіорда Гронг. Їхав на лижах і впав у провалля. Мене безкінечно довго везли коридором з нещисленною кількістю дверей аж поки я втратив терпець і знепритомнів. Прокинувся серед чотирьох стін. Вони спочатку засліпили мене своєю білизною, а потім з'явилося дивне почуття, якась настирлива впевненість, ніби це не я, нібито мене з кимось переплутали і повезли до іншої палати, і я не знав, до якої саме, і ніколи вже її не знайду бо знепритомнів тоді і не встиг запам'ятати номера над дверима. За столом голосували не так каре, як уболівальники, і Жак Антуан знову кричав, нібито немає поняття, які гроші тут у ходу. І Куо Хоцудай підійшов до Болата і запитав, дивлячись кудись повз нього, наче хотів самотужки вгадати вираз його очей. Ви знаєте, що сказав сьогодні професор Марс, коли ми ходили проводзати сонце? Пророкам вірять тільки тоді, як це вже не має сенсу. Тобто тоді, коли вже стає запізно, містере матрос. Він аж тепер глянув на Булата, але цього разу не вгадав. Булат легковажно посміхався. Його зовсім не вразили професорові слова. Він знав значно сильніші вирази, скажімо, такий немає пророка в своїй вітчизні. Слова втрачали сенс, тепер належало діяти. Булат був певен одного жити треба рівно й розмірено, мов бігун, марафонець на дистанції, який, добре уявляючи складність дороги і її довжину, ощадить кожен свій крок в ім'я фінішу. Віднині починалася нескінченна полярна ніч, складніша від будь-якої марафонської дистанції, і думати належало тільки про це. І все-таки сильно сказано, наполягав Хоцудай. Він сьогодні був черговим по кухні, а допомагала йому місіс Кет, жінка з профілем Нефертіті. Ви маєте на увазі афористичну силу тих слів? Вони можуть розколоскати нас у публіку, визнав нарешті Хоцудай. Афоризм іноді впливає дусце від двогодинної промови містера матрос. Булат кивнув і запитав інше, що показує метеорологія на Рітесан? Хоцудай нервово крутнув лисиною і пішов на кухню. І в цю хвилину на все приміщення затріщав радіоприймач. Хтось із картярів покрутив ручку і почувся бравурний марш. Потім почали шукати чогось іншого. І серед веремії голосів і мелодій в ряди годи чувся тоненький писк, незбагненна для смертних людей морзянка. Гравці розламали своє каре, з кают усі повилазили, навіть хворий норвежець Тур, який тримав у руці материн подарунок нарешті заговорив, прокинувся від сплячки, самовдоволено мовив пат, переставши клепати злізяку.